27 տարի առաջ հունվարի 13-ից 19-ին Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի կողմից կազմակերպվել եւ իշխանությունների կողմից հովանավորվել է հայերի ջարդերը Բաքվում։ Ընդդեմ իրավական կամ հայականությունների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի օրվա ընտրությունը պատահական չէր, պայմանավորված էր հին նոր տարվա հետ, որը հայերը շատ ճոխնշում էին։ Լարիսա Ալավերդյանը ընդգծել է, որ Բաքվի ջարդերը տեղի են ունեցել 3 փուլով։ Նա նշել է, որ ընդհանուր առմամբ Բաքվից փախստականների թիվը մոտավորապես 480.000 է։ Հիշեցնենք, որ 1990 թվականի հունվարի 13-ին բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո ամբողջ խմբերի բաժանված նախանշված հասցեներով ներխուժել է հայերի բնակարանները, ես սկսել ծեծ ու բռնարարքներ։ Ջարդերը շարունակվել են 6 օր, Կարգուկանոնը, այսպես ասած, վերականգնելու պատրվակով միայն հունվարի 19-ին, երբ վտանգվել է խորհրդային իշխանությունը Բաքվում, Գորբաչովը հրամանագիր է ստորագրել Բաքվում արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ի ջարդերից հետո հայաթափվել է Բաքուն, տեղահանվել եւ անհայտ կորել են հազարավոր հայեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանատվությունից խուսափելու եւ միջազգային հասարակական կարծիքը մոլորեցնելու նպատակով մեղադրել են այսպես կոչված խուլիգանական տարերին, իբր տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը նրանց անկարգությունների եւ սանձարձակությունների արդյունք են։ Հունվարի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում գնդացիրներից եւ դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 700 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ՆՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն հունվարի 11-ին եւ 12-ին հարավային եւ հյուսիսային ուղություններում գործող միավորումներում ամփոփվել են 2016 թվականի արդյունքները։ Ամփոփիչ խորհրդակցությունների ներկայային նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները։ Չնայած նշված միավորումները ապրիլյան դիմակայության, ինչպես նաև դրան նախորդած եւ հաջորդ ժամանակահատվածների լարվածության շրջանում եղել են ճշտամական հարձակման եւ բարբերաբար կրկնվող սադրանքների գլխավոր թիրախային ուղություններում, այնուամենայնիվ, ինչպես նշվել է ըստ ուղությունների կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցներում, կարողացել են ոչ միայն դիմակայել ու հետ շպրտել նախահարձակ հակառակորդին, այլև կյանքի կոչել միավորումների պատրաստության պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները ուսանողները։ Բարելավել մարտական դիրքերի ինժեներական կահավորվածության, կրակի վարման եւ դիտարկման համակարգերը, պայմաններ ստեղծել մշտական տեղակայման վայրերում եւ առաջնագծում ազնագազմի կենցաղային կարիքները առավել բարձր մակարդակով հոգալու ուղղությամբ։ Ամփոփիչ խորհրդակցությունների ավարտին տեղի են ունեցել ապարքեվատրման արարողություններ, որոնց ընթացքում խրախուսվել են առավել բարձր ցուցանիշներ արձանագրած զինծառայողներն ու ստորաբաժանումները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 12-ին ընդունել է Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին եւ Հույդա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հույդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, արձարծվել են հանրապետության ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարմանը, տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արմեն Սողոմոնյանը նշանակվել է ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ, լիազորությունների ժամկետը 6 տարի։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը երեք ընդունել է վերջերս ստեղծված Պաշտպանության բանակի կանանց խորհրդի անդամներին, խորհրդի նախագահ Ռոմելա Դադայանի գլխավորությամբ։ Խորհրդի անդամները արդեն հասցրել են լինել զորամասերում եւ զինվորական ավաններում ու ցանոթանալ տեղերում արկա խնդիրներին, որոնք էլ ներկայացնելով բանակի հրամանատարին հանդես են եկել նաեւ դրանք լուծելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններով։ Լևոն Մնացականյանը ներկաներին հավաստիացրել է, որ բանակի հրամանատարությունը ամեն հարցում կաջակցի խորհրդին եւ նախանշել այն թիրախային ուղությունները, որոնք պետք է առաջնային լինեն հասարակական նոր կառույցի գործունեության համար։ Հադրութի շրջանի բնակչության համար 2016 թվականը հաջող տարի էր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմից հետո շրջանում բնականոն աշխատանքներ է իրականացվել։ Կատարվել է շուրջ 10279 հեկտար հացադիկայների հունձ, որից ստացվել է մոտ 24000 տոննա համախառնբեկ։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24.5 ցենտներ։ Շրջանում աշխատանքներ են իրականացվել նաև շինարարության ոլորտում։ Շահագործվել են հանձնել բնակելի տներ, երկու մանկապարտեզի շենք, ավարտին է հասցվում Ազոխի եւ Ուխտազոյի միջնակարգ դպրոցի շենքերի շինարարությունը, համայնքային կենտրոններ են կառուցում Քյուրաթան եւ Թավասեր գյուղերում։ 2016 թվականի մի շարք համայնքներում լուծում է ստացել նաև ջրամատակարարման խնդիրները։ Բնականոն հունով իրենց գործնեությունն են ծավալում շրջանի 16 միջնակարգ և 9 հիմնական դպրոցներ, ինչպես նաև 6 մանկապարտեզները։ Շրջանի որոշակի աշխատանքներին իրականացնում նաև տեղական նշանակության ճանապարհների շահագործման և վերանորոգման ուղղությամբ։ Ուշադրություն է դարձրել համանամեր յուղերի բնակչության մի շարք սոցիալական հարցերի լուծմանը եւ ժողովրդական վիճակի բարելավման հարցերին կոնկրետ միջոցներ է ձեռնարկվում ամրապնդելու բանակ հասարակություն կապը։ Շրջանի բնակչությունը հավատով է լցված ապագայի հանդեպ։ Օգտվելով արեթի ցանկանում եմ շնորհավել Արցախի հերոս ժողովրդի նոր տարվա 2017 թվականի արդիվ ցանկանում եմ խաղաղություն, յուրաքանչյուր ընտանիքում երջանկություն, ամենալավն ու բարին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ասկերանի շրջանի նորագյուղ համայնքը վաղուց արդեն մայրաքաղաքի շուկայում գրավել է իր կայուն տեղը, հատկապես պտուղ բանջարեղենի ընտանի թորշունների լայն առաջարկով։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը Մարաքաղաքից 17 կիլոմետր հեռավորություն ու նորագյուղ համայնքին լայն հնարավորություն է տալիս արտադրած գյուղատնտեսական մթերքը Ստեփանակերտի սպառողին ներկայացնելու։ Գյուղում ավակ սերունդը բարձանքով է խոսում թե նորագյուղի անցյալի, թե ներկայի մասին ամենից առաջ էլ ընդգծում են գյուղացիների աշխատասիրությունը ու հյուրասիրությունը։ Նորագյուղը մնա գյուղ չկա, համ աշխատավոր ժողովուրդ, համ հաստվող ժողովուրդ են։ Մնա 5 եւ մեծ գյուղերից մեկն միշտ էլ եղել է արտադրության առաջավոր, ժողովրդու աշխատասեր, նվիրված, ղեկավարի ենթարկում։ Համայնքը հարթավայրային է, ունի մոտ 2300 հեկտար տարածք, որից 1560-ը գյուղատնտեսական նշանակության իսկ 372 հեկտարը անտարային հողեր են։ Ընդորում նորագյուղը հայտնի է նաև իր ջերմոցներով, որտեղ աճեցրած պոմիդորն ու վարունգը լայն սպառում ունեն հատկապես ձմեռային շրջանում։ Կայացած տնտեսությունը հիմք է, որպեսզի գյուղը տարիների հետ աճի ու մեծանա։ Համայնքի ղեկավար Սերգեյ Ասերյանն էլ գյուղի մասին խոսելից ամենից առաջ ընդգծում է հենց այդ հանգամանքը Գյուղը միշտ է եղել է մեծ ու առավելապես հիմա ավելի է մեծանում, ավելի է զարգանում եւ դրա համար կառուցվում են նոր տներ, ունենք նոր թաղամասներ, որը կառուցվել է թե պետության կողմից, թե սեփական միջոցներով։ Շնարարական Երուզերը նորագյուղում չի դադարում, ամենուր կարելի է տեսնել նորակառույց տներ, որոնք ընդամենը մի քանի տարվա պատմություն ունեն։ Առաջիկայում այստեղ կրկին նոր շենքի բացում կլինի։ Մանկապարտեզի շենքը կառուցվում նախատեսված 100 փոքրիկի համար որը շատ անհրաժեշտ է գյուղի համար, մեծ համայնք մնակցությունը շատ պարտադիր միջոց է, ասենք մանկապարտեզը Սկսված է նաև բազմազավակ ընտանիքների համար կառավարության միջոցներով տների կառուցումը, որը կկազմի մի ամբողջ թաղամաս։ Զբաղվածության խնդիր գյուղում չկա, մի մաս աշխատում է գյուղի կարի, մյուս մասը փայտամշակման արտադրամասում։ Գյուղացիներին աշխատանքով ապահովում են նաև գյուղապետարանը, դպրոցը, բուժկետը, արվեստի դպրոցը։ Երիտասարդների մի մասն էլ պայմանագրային զինծառայության մեջ են։ Այսքանով հանդերձ համանքի ղեկավարը ընդգծում է, որ գյուղատնտեսական աշխատանքները յետին պլան չեն մաղվում։ Ավելին նոր ցուցանիշներ հնարավոր կլինի արցանագրել, եթե լուծվի ռոռոկման ջրի եւ ճանապարհի հարցը։ Խնդիրը կա գյուղում ամենաշատը ճանապարհի կառուցումն է եւ ռոռոկման ջրի հետ կապված ճանապարհը շատ հավոր վիճակում է։ Սպասում ենք, որ մեր պետության կողմից 17 թվին ինչ որ միջոցներ կլինի, որ կառուցվի մեր ճանապարհները, կան ռոռոկման ջրի խնդիրները, գյուղում հիմնական բնակիչները զբաղվում են հողագործությամբ եւ պարտադիր միջոց է ջուրը եւ մեր գյուղացիները օգտագործում են խմելու ջուրը ռոռոկելու համար։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Ոչ ոք չի կարող Արցախի հարցով որոշում կայացնել առանց ժողովրդի համաձայնության։ Այս մասին այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նրա խոսքով մարտուն տարած հաղթանակը հարկավոր է պահել տրամաբանական բանակցությունների ճանապարհով, իսկ թե ինչպիսին կլինի դրանց արդյունքը հիմա անիմաստ է ասել։ Եթե խոսենք փողզիջումների մասին, ապա նայած ինչ եւ ինչի դիմաց ենք զիջում Երբ ժամանակը գա, կարելի է խոսել այդ մասին։ Փոխզիջման առարկա կարող է լինել ոչ միայն տարածքնել, այլ նաև կարգավիճակ եւ շատ այլ բան, նշել է վարչապետը։ ԵՀԿ գործող նախագահ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում լիակատար աջակցություն կցուցաբերի ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին, այդ գործում կարևորելով իր ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկի, ինչպես նաև պլանավորման խմբի ղեկավար Հանս Լամպլազերի դերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի է ունեցել ողբերգական միջադեպ Մենք ելնում ենք նրանից, որ երկու կողմերը կարող են իրենց մեջ գտնել ուժ, իմաստություն եւ անկասկած դիվանագիտական միջոցները, օգտագործել բոլոր հնարավորությունները այս բարդ իրավիճակին լուծում տալու համար։ Լուծման բանալին գտնվում է երկու կողմերի ձեռքում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով դեկտեմբերի 29-ին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Չինարի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հույդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակը Արցախի հարցի հետ կապված աշխատանքը շարունակելու է տարբեր ուղություններով։ Հանրախմբի պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանի խոսքով աշխատանքները մի քանի մասերի են բաժանված։ Նախ կազմակերպել եվրոպացի падգամավորների քաղաքական գործիչների այցելություններ Հայաստան-Արցախ, ինչպես նաև Արցախից խորհրդարանական քաղաքական հասարակական պատվիրակությունների այցելություններ կազմակերպել դեպի Եվրոպա։ Այդ տեսանկյունից 2016 թվականը բավական ակտիվ տարի էր։ Մեծ թվով քաղաքական գործիչներ այցելեցին Արցախ։ Արցախից նույնպես դեպի Եվրոպա ակտիվ այցելություններ գրանցվեցին։ Բելգիա այցելեց նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Մեր գործունեությունը այս նույն ոգով շարունակելու ենք, հիմնվելով անցյալ տարվա աշխատանքների վրա, ասել է Պետո Դեմիրճյանը։ Նա նշել է, որ Արցախ կատարած այցելություններից հետո падգամավորների տպավորությունները փոխվում են, նրանք ավելի տեղեկացված են վերադառնում։ Նման այցերի ժամանակ Արցախն էլ հնարավորություն է ունենում եվրոպական տարբեր շրջանակներում բարձրացնել Ադրբեջանի ագրեսիային, հարձակվողական քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև Արցախի ժողովրդի ապրելու իրավունքի պետականաշինության մասին հարցեր։ Thank you Չնայած Բաքվի բարձրացրած աղմուկին Ստեփանակերտի աղուհացով թիմը գրանցվել է եւ այսօր պետք է ելույթ ունենա ուրախների եւ հնարամիտների 28-րդ Կիվին 2017 միջազգային փառատոնի առաջին փուլին 33 հավաքականների թվում։ Նշենք, որ Արցախի ուրախների եւ հնարամիտների աղոհացով թիմը ստեղծվել է 2014 թվականի հոկտեմբերին, գրանցվել է ՈՒՀԱ միջազգային փառատոնի ցանկում, մասնակցել Կովկասյան լիգայի փառատոնին Ստավրոպոլում եւ մտել 1/4, ապա կիսաեզրափակիչ Փառատոնին մասնակցում էին 400-ից ավելի թիմեր ԱՊՀ տարբեր երկրներից։ Արցախը ներկայացնող աղով եւ հացով թիմի ներկայությունը դուր չի եկել ադրբեջանցիներին եւ Ալիևին սпасարկող զանգվածային լրատվամիջոցները ամեն ինչ անում են նոր սկանդալ հրահարելու համար։ Նրանք դիմել են փառատոնի կազմակերպիչ կազմակերպությանը, որտեղից նրանց հանգիստ պատասխանել են, որ Արցախյան թիմը, եթե հայտարարագրված է, ապա անպայման պետք է մասնակցի։ Հունվարի 12-ի հրավոտյան Մինսկում իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի կալանավորումից մեկ ամիս հետո հաջողվել է կազմակերպել Բելարուսում Իսրայելի հյուպատոս Յուլիա Ռաչինսկու այցը մեկուսարան, որտեղ պահվում է կալանավորված իսրայելցին։ Այցին հաջողվել է հասնել Կնեսետի падգամավոր Կսենիա Սվետլովայի եւ Իսրայելի փոխարտգործնախարար Ցիպի Խոտովելիի միջամտությամբ։ Հիշեցնենք, որ Լապշինը Մինսկում կալանավորվել է Ադրբեջանի պահանջով, որը նրա արտահանձնումն է պահանջում։ Սվետլովայի խոսքով Բելարուսի իշխանությունների հակազդեցության պատճառով մի ամբողջ ամիս է պահանջվել Լապշինին Հյուպատոսի այցին հասնելու համար։ Սվետլովան նշել է, որ Իսրայելցու վրա մեկուսարանում ճնշում են գործադրում, ստիպում են ստորագրել արտահանձնման համաձայնությունը, չնայած դատարանը դեռևս որոշում չի կայացրել։ Նրա խոսքով ինքը բանակցում է Բելարուսի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որ เป զի խուսափեն բլոգերին հանձնելուց։ Նա հայտնել է, որ բլոգերը պատրաստ է մտածել ադրբեջանական կողմից ներողություն խնդրելու հնարավորության շուրջ ազատ արձակվելու երաշխիքների եւ արտահանձնման պահանջի չեղարկման դիմաց։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվանակոչության տոնը։ Փրկչի անվանակոչության տոնին հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, իսկ նախորդ օրը երեկոյան ժամերգության ավարտին կատարվում է նախատոնակի արարողություն։ Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում FBO վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արտուր Աբ รา համը Վատիկանում հյուրընկալվել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին։ 36-ամյա բռնցքամարտիկը Հռոմի Պապին է նվիրել չեմպիոնական մենամարտից իր ձեռնոցները։ Ես Հռոմի Պապին պատմեցի բռնցքամարտիկի իմ կարիերայի մասին եւ ասացի, որ շատ հավատացյալ եմ։ Հրաժեշտալով Պապը ինձ մաղթեց հաջողություն, ասել է Արտուր Աբ รา համը։ Անդրանիկ Մարկարյանի շրջանայի մրցաշարում երրորդ անընդմեջ հաղթանակն է տոնել Հովիկ Հայրապետյանը։ Նա միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Թորգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։